bu colos kai leon bu colos boscon agelen tauron apoles moscon per il de kai me heuron e TOE DII, e TON anton klepten heure erifon aut hoi thusai el de eistina drumona kai THEASAMENOS leonta kates ton moscon perifobos genomenos e paras tas heiras eis ton uranon eipe. Sdeu despota, palaimen soi e uxamen erifon thysei, an ton klepten heuro. Nundi tauron soi thyso, e an tas tu kleptu heiras e cugo. Hutos ho logos lexelle an epantron dysto cuunton, hoitines aporoumenoi euchontai heurein, heurontes de sdetusin apofugein.